بوك تو kırk yedi سبع وأربعون Seyahat hazırlıkları الإعداد للسفر Bavullarımızı hazırlaman lazım. يجب أن نحضر حقائبنا Bir şey unutmaman lazım. لا تنسى شيئا Sana büyük bir bavul lazım. تحتاج إلى حقيبة كبيرة Pasaportu unutma. لا تنسى جوازات السفر Uçak biletini unutma. لا تنسى تذكرة الطيران. Seyahat çeklerini unutma. لا تنسى شيكات السفر. Yanına güneş kremi al. خذ معك معجون الحماية من الشمس. Yanına güneş gözlüğü al. خذ معك نظارة شمسية. Yanına güneş şapkası al. خذ معك قبعة شمسية. Yanına bir yol haritası almak istiyor musun? هل تريد أن تأخذ معك خارطة للطريق؟ Yanına bir rehber almak istiyor musun? هل تريد أن تأخذ دليل المسافر؟ Yanına bir şemsiye almak istiyor musun? أتريد أن تأخذ معك مظلة للمطر؟ Pantolonları, gömlekleri, çorapları unutma. لا تنسى السراويل والقمصان والجوارب Kravatları, kemerleri, ceketleri unutma. تذكر أربطة العنق الأحزمة والبدل Pijamaları, gecelikleri ve tişörtleri unutma. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات Sana ayakkabı, sandalet ve çizme lazım. تحتاج إلى أحذية صنادل وأحذية وبوتات Sana mendil, sabun ve bir tırnak makası lazım. أنت بحاجة إلى مناديل صابون ومقلم أظافر. Sana tarak, diş fırçası ve diş macunu lazım. وتحتاج إلى مشط فرشاة ومعجون أسنان